Enaute txamendin kantagintza beti aitzina duala hamabost urtez testosteronak sutan, bena berdenboan apez gehi maitasun eta fede behartu baten arteko minak kontatuko teizku etxamendik orbaizetako mendietan kantoiaren kari. Txumadoka! Hasgitin! Karnos agire izena zianak kubatara zen bena beheruak uskaldunak zien. Beste euskal familia hanitz bezala, herriko gordinai ihes bizi hobe baten egiteko asmoz, hego amiketat joan zen. Beaita, Espainiak kubai impuzatzen zeion menpeko tarzunaz gazteik eskandalizatuik izan zen. Pasioz beteik, himetzugeren mentian, ugartiaen independentzia gerlan parte hartu zian. Gudari huna, Brusagi trebea, general finitu zian. Kubako independentziaen borrokatziaen truk lurakuk entzutian. Balimba, gerlako balio dien ganuek, soz egitekoek balio behitie, fortuna bat bildu zian eta bizi undara arenkua ekonomiko gutiekin igan. Eran bezala, Carlos be hauretaik bata zen, aizantzian jaikia izan bazene, bihotz eta espitu zabala omen zen. Gizala, B-klase peko zen haurekin arrolatzia maiteago zian, eziz B odolekuekin. Espitu zabal eta bihotz handi horrek kasetalaritzako bidia hartu zian. Egin batez, imigrante hanitzen gisa, B heruak edien nahiz, Euskal Herriala jintzen. Miss Strauss deitzen zen estatu batuetako hande eta lagunaekin. Gipuzkoan egon zien, hankuak behitzitatzken balinba Carlos Gaztiaren heruak. Papeek diotenez, Miss Strauss delakoai korrida baten ikusteko gogua piztu zaion. Gipuzkoan halakoik ez behitzen, baiuna jintzien. Mila bedeatzuehun eta hoita hiko, setemeaen bia zen, igantia. Carlos Agire eta Miss Strauss gustin batuzien korridai so. Zezen pasaen erdian Antonio Marquez matadorea leherreginik zen zezenai be muleta eta espata kaldu zaizen. Azken kolpiaen biltzeko zohi zen kabalia. Antonio Marquez lerden jarri zen ar odoltzale. Espata puntaz mian hartu zian zezenaen garkotza eta lama zast sartu. Kabaliak azken burhata bat eman eta adaraz espata jauzazi, hau zelian unguka zumait egin eta erdi-zerdi sartu zen Carlos Agiren bihotz zabaliaen barne. Hau hilhotz utziz. Antonio Marquez matadorea bealdetik kasu ez egite asko hilketaz akusatuik izan zen. Epaiaen ondotik libre batu zen. Eta luzaz, zezener espatatzista egiten segitu beste nihur ehogabe. Hatik, Gertakai honek, ez dutu korrida zaliak delako buklie batekin behen pasionean ikustea joaitea guan okuan behartu. Oh, yeah. Oh, istante, istante, mesu pai zumait entzun orduko junen gitzaitziela, aste hoz bezala funtsian, Charles Bidegain ganat, zitz haikin beitukegu. Haitzur eta jorra laboien emanaldia euskal iratietan. Asteko aktualitatia, alkarizketak, laboantxako formakuntzak, edo e aste hondareko hitzordiak atzamanen dututzie, aste gusiz. Hitzordia, ostialez zazpiek eta bostetan, eta igante goizez zortziek eta bostetan. Laboien emanaldia, Euskal Iratietan. Mena, Lukanka, Lukanka horrek, ez dik aski piperik? Mena, ez dik aski gatzik, eh? hiperetagatz gu eguerdiko emankizuna Osagarri kronika, ekonomia, ahomizko istoia, egin bako txeko kumita Ahatze gabe, jokiak! Bo, bo, ezakalak, eh, ezakalak eh, horro egan? Eh, Bota beste sorpresa hanitz Eta? Beaz, egunoz, eguerdita hoen bako txartin, du studiasta, hiperetagatz! English bidegain, the guy kisses it. Charles Bidegain, heben beti gue kujeian giena, igan astian ikusi gintian dritxoak, edo di, ditxoak, eta oaikuan, zertarra darra magazkizu. U, nora za, hastarit, <laughs> darra madan Ramadan. Eh, bai, Ramadan, Ramadan, behaz, eterriko dut, ez maumet, sibutar ez maumet baita, eno ez ene, ene tiruti, ja, hor, aize, aiza muhitzen ari delait. Nula, ene ze? Tiruti, tirutea ez. Nik ez dutola erreiten, nik erreiten dut, askaota hori beste egun bat ez aipatuko dugu, nunbait detzen dute bereziki haiziak, ola, zera, dena ere maten duelaik, belar eta dena, induka, bada bohor bilzale, bada ziak behaz maumet, behaz antik deus ez da on <laughs> giten denik. Ez, ma, ez manesetik eta ez mohametetik, zorotza gitek, eh? Askaot, en ustez dela deburroaren izena eta hemen lapurdin zirimola, eta beste hon batez aipatuko dugu. Baina ere beste zerbait beldurrerri dena, eta ni hortzantza deitzen duena, dudana, eta beste nunbait hortziat, eh, uh, eta zuet uh, eh, dunda edo uhuldu. Ja. den dena ez dut espitatzen, eta bereziti hasiko naiz, dunda, dundu, nunbait erren uh, eh, azantz anitz, ehortz anitz. Baina dunda, uste dut, iztegietan adertzen dela, da er batetin, daz, itz luzea zen, eta sebotarrez anitzetan da, eta dunda. Bai, eta guk etxen, e, dundu, izatia, duk, um, ehm, uda, bai, Goibel ere bai, ba, ni nun baitora belz ilun eta zerbait. Eta uhuldu ere, eta titzer den, uhuldu. Nik badiaten e teoria. Bon, bon, bon. Bon, entzonen dulu? Eh? bai. Bo, e, zea, hori instekat noetia manen gutin, eh? Gaizabat droliat zamanian, mito zaharretan beti baduk lekao eh, le kao eta du kao argia jiten dela, eh? Eta ordian, sibeutarez baduk ilhungu eta nina ilhunki. Il Eta hartailan da inhasia, inhasia, jinkuan hasia. Horren, hor, eh, antzidura oso bat uh, eh, erreitea, izkuntza anitzetan ez bat erritemen, eh? ez da aizi bere, bere izten ortsantza, beha, dena, tromoia bestalian, simista bai, simista zuet inhasi eta bada, beste unbat ez eipatuko dut. Eta irurra jena aidera istoa anitzetan irugun artean la foudre egiten baita frantzez. Anitzetan bada alako lehaketa bat, baina hori ez eskora, eh, izkuntza gehienetan, no? zientzietan ez, eh, meteorologian egiten dute diferentzia, baina hori lotua da janik dehezian eta beti fenomeno bat ola gertatzen zela, beti pentsatzen zuten bat zela dinko bat edo Jupiter edo zerbait. Eta horien, aipatuko dut ere, e, eh, simista eginazia egun batez eta aidera istua. Egun bat aipatzen dut, Oxantza zen, zek erreten duzie uhuldi dunda. Iur zuria erren zunuen eta hori da antziz, antzuzen iur zuria uh, lapurdin entzuten dena, erreten dena. Bai? Aldiz, du, basen afarroan lehien lehena entzuten da orzantz, eta ematen du dela orz azantz. Bai, orz, eta behaz, badakiru orzia zer zen, zerua zela, edo zeru zeru edo ginko bat. Nun baiten zuten da ere ortorx, baz eortza, eh, hori nafarroan arekzen da, ere mu ondi bat ean, ortorx, iur zuria, baina ez azantz, ez ortorx, likua nitzetan, erdi lapurdin eta mugerrea azparne eta ortsiak ere bai. eta pluralean, ez da, ez da erreiten lehenetan ortsiak ari. Hmm? eta hori ipajaldian. Ez, eta parka, eh? Ikusten jat, ulhungi sibeuti kanpo, bai beste leku batetan? Bai, hor, adertzen da, letzikoan eh, bereziki, amikusetik bardotzera ino, badira itz batzu, siberotik arat edatuak. Eno ustez horret forratzen du lehen, bazela bat asun bat. Beste hitz bat tini, eman ezan bardotzen entzuten da. Eta beste, bueno, horren egia da, eta gero manes, zerat janduan itz, eh? baina itz batzutan hori hüldu, hülhundi bilduru ahbotin edo arruetan edo hor, jazamitu zen eta lehenan, eh? ez siberuko muran, hori bada. Horren, guk hemen dena lotzen dugu ortsiarekin. Eta eh, aldiz, bestalde, ostotx edo, ortsi eta osti, ostot, naferroan, edo odeia, baina, behaz, jiten delakotz odeia, edo trumoi. Oden, trumoi guai hori da itza gero tarien entzuten dena. Ez dut deus haren kontra, baina ez da eskoldun aro orzantz baino. Zer, zer da trumoi, latina da, tonitru eman baitu frantzesez, tonitruan. Azantz anitz egiten duena. Eta tonitru hori pixka bat, errori pasatu da, tonitruz zen le toner, inglesez, tonitruar tone, eta er pasatu da antzinean, eta erreten dute trumoi, truboi. Baina ez da eskaldunaru, eh? berdin da zer Dertatzen dena, het, kasik denet, salbu nafarroan, dipuzkoan eta bizkaian, osoki, kasit, salbu odai eta, eta oartipi bat, nonbait erreten dute justuri justoi, hori berbada lotua da inazi eta beste e, beste zerbaitekin. Kusitu dugu aidera istoa eta simista eh, aipatzen dugu laik. Frust, frustrazione horrekin utziko gita ordin? Ba, ez da hondia. Bon, Bon, ilhungu pusi behutik kanpo erraiten dela, hor zantz, ilhungu, hor tots, eta hau hebentxe karta bat giele jakin ezazie, iru, a, iurtzi, iurtzuri, iurtzia, santagazima, iurtzia. iurtz, iu, iu, jin, ez da hor, jinko, i hortan? Bo, nik ez diat linguista bezala <laughs> dostia bali, eh? Ez da, dena ituzten dut, dunda, dunda heotxa, dundu, oren, eh, dundu da zerbait belz behaz, e, beldur bat, eta anitzen zuten dena, urgunen zuten dena. Baina, duen ditake, eh, duen ikus dintzake iztegian, zer dioten. Zain, duen da emetik, siberotik kanpo bada, e, bestaldean. Baina ez unen daitzeko, beste janai batekin. Sibeu, anezian, udan, eh, bedakatzeko, belharren egiteko, etzia Sajuruna, ulhuntzian eta bena etzia lotuaik asantzorekin Ah, da, beldur edo goibel belz hori nola Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hala, Charlen, ez jakite edo etxakin nulako horrekin utziko du gula gue hitze zitz hau dagin hastian beti bezala Charles sortuk egula beste hitz baten aipamenain egiteko mesu pai baten ondotik haide baten entzute junen gitzaitzie aspaldiko Joseba Tapia Joseba Tapia gelaz gela arra kurritzen hasia zaikula udu luke, bilboko kafean antzokian emanen beitu be lehen emanaldietaik bata, Joseba Tapia eta Besa Motzak, Ebe, ez dakit, repertorio berrik badinez, bena, idu iluke jadanik egindutien haide, edo kanto ez sumait bersioz kambiatuk, nulazpait folk gordinetik rock puntu bat dian mundu bat eta jaman beitutu, entzunen dugun grabaketa hau durangon eta grabatuik izan da, beraz Joseba Tapia eta Besa Motzak bersio berriak edo manea berri bat eta lotu zaikula Joseba Tapia lehen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 ondoko saio juntan eta be atal berri bat idekiko dugula, aspaldiko partez eta emazte batekin, zen eta be Euskal Herri juntan ez beita errex edo ez dakit zertako, Mena, emazte kilanko hitzordien atzamaitia, ez dakit, orta zohar bat, zentako hain da emazte atzamaitia gai ezberdin eta zmintzatzeko, gizonek gainia beti hartzen dutelakoz. Eh, ba hori deia esplikatu edu den ere aurreko liburuan, deitzen dena bisaiakera emazten izenean, eta entxusen ba, gai hori hor eh, johatzen dut, eh, biztan dena beti orai arte, ba, berrike arte, bentsat munduan os, mundu osoan eta eskualegian ere, ba, idazleak gizonak izan dira batez ere baita ikerlariak. Beraz, hasiko gira eta zure liburu baten aipamena ekin, atal ez atal eh, eta agortu arte aipatuko duguna, agoten in memoriam, ordean, bon, ez nik latinetik eh, ez dakit deuze, eh, zer egan nahi du titulu horrek? Beraz, titulu hori uh, bi izkuntzetan da, lehena da agoten, beraz, agot itzaren deklinabidea, eta in memoriam egan nahi duena, eh, Beraz, liburu hori idatzia izan da, eh, agoten horroitzapenez, baita, beren memoria berpisteko maiatz argitele txian eta agertua izan da, eta guk beraz utsumandoka saio juntan, hori aipatuko dugu, eta gian nordaki entzuleak, hau entzunik, gogo handi bat sortuko saio hunen eh, irakurtzeko buruti buru. E, lan honen geneza, beita, abia puntu bat, da, ba, zure baigorriko etxondoa den amestoiaz, abiatu zinuen lan bat, hori da? Uh, bai, hain beraz uh, amestoia etxonduan uh, eh, sortuan naiz, uh, Eta um, urten buruan uh, etxe joan behar izan ginen uh, gelura bizitzera. Eta ene uh, beraz etxeko alaba, eta ondorengoa goa zuena, asiera batean. Eta zuen izi gerriko mina etxe hortaz eta baita baigoriz, eta hori e, pasa azidit, niri eta ja emezortzi urtekin hasi uh, bertan ziren uh, eh, bazen paperzaharrak deitzen direnak, eh, mendetako dokumentuak eta uh, irakurtzen hasi nintzen. Eta hortik abiatu nuen genealogia bat emeretzi garen mende arte. Eta gero, berantago, uh, larogoiko amarkadan, hasi beraz, baigurriko erriko etxean, ikertzen, eh, aintzinago ba, nor bizi zen etxe hortan. Eta e, ez ustezkoak atxeman ituen, aintzineko mendetan gero. Eta justuki ez usteko horien eh, ondorioa izan jaleitekeoa ipatu dugun eh, liburu hau, eh, agoten in memoriam, zer izan zen ez usteko hori? Alor, eh, ez usteko horiek izan dira bi dokumentu, bat eh, mila lauen eta irurogoita behatzikoa, eh, notario akta bat dena, Nafarroko erresumako garaikoa, beraz espainolet zaharrian idatzia, eta nun aurkitu nuen eh, amestoiko beraz nausi bat, Bernat izenekoa, eh, kalifikatua zela, izen ba beresi batekin, Christian, deitzen zutela. Beraz, giristinua bezala, gauza harri ez da, jakinean, gara jortan dena giristinuak zirela eta hori eh, be, banakin agoten eh, liburuak irakurria bainituen, deia idatziak ziren liburuak, eh, zela agoten aintzineko izen bat, baliatzen zena, agoten kalifikatzeko. Hala? Eta gero, aurkitu nuen ere, hori liburuetan agertua dena, eh? uh, beraz, eh, aita sainduari mila bostion amairuan, Uh, agote anitzek, uh, berreun batek, biziki ere mu batekoak idatzi ziotela aita sainduari galdeiteko besten eskubide berak uh, izaiteko elizan. Eta hor, aurkitzen zirela uh, amestoiko bi anai, Bernat eta Joanes. Ordian e, delako e, eh, kalifikazio horrek e, merezi du pixka bat zen eta denak garai hartan giristauak balin bazien, zentako agotak bereziki Christian edo giristau nolazpai deitu. Ba, hori nire ustez eh, enigma bada, uh, eh, ezin da jakin, susen, uh, eh, badirudi uh, horrek adierazi nahi duela, giristinu berri batzu zirela, konbertitu berriak uh, erligio giriztinora. Alor, agotek berek idatzen dutenean aita sainduari, erraiten dute, gauza interesgarri bat, eta baita aita saindua bere erantzunean mila bosteon ama bostean, hori baiesten du, agotek berek diote eta aldi bakarra da, hori idazten dutela, eh, direla tolosako reinmundoren aldekoak. Eta tolosako reinmundo hori nor zen, bazen, eh, beraz noble bat, eh, eh konde bat, eh, kataren aldekoa zela. Beraz badirudi, agoten aintzinekoak izan direla edo katarrak, edo E Katarren guduetan hartu, eh, parte hartu dutenak, eh, eta izan zen frantziako erregearen gurutza da bat, Katarren kontra, eta hor eh, behar bada hor ziren. Eta hortako eskum, eskol, ah, eskol mugatuak izan ziren, beraz elizatik kanporatua, eta dokumentu berian, aipatua da, eh, eun urten zela hori eta eun urten buruan berezketa hori izan amaitu behar zera. Hori dazten du aita sainua mila bostean, ama bostean. Baina gero agertzen da, eh, mendeak berantago, orain dik emezorzi garen mendean, eta baita leku batzutan emeretzi garen mendean, adiskunen adibidez, bazterketa horrek jarraitzen zuela helizan. Eh, ez dakit katarretaz pihitze gaiten ahalden, katar edo albizua eh, dut berri zena den, zer ziren, e, ba, erromako eliza santralismoari errebelde izan ziren giristau batzuk edo? beraz, katar erlijioa da erlijio bat zabaldu dena bigoratik asita probantzara ino, e, arzen zuena orai ezagutua den gune bezala Oksitania, eta eta mm, zen eh, nahi bat duzu e, erromako erligiotik bereskuntza bat zen um, ez ziren ados katarrak nola pratikatzen zen erligioa garai horietan eta ziren eh, giristino zorrotzagoak errandezagun eh, baita ere ez ziren emazten baztertzaileak adibidez bat zituzten beren apesak deitzen zirena gizon onak beren izkuntzan, uh, bonom Eta ere baziren emazteak, emaiten altzituztenak sakramenduak, eta deizen zituztenak beraz e, emazte onak. Ordian eta bizka bat e, oldarkeri hori ikusik, Frantziako erregea ere erranduzun bezala saltsan sartu zen, eta badakigu Montsegur delako gotorleku hori izan zela, azken, espazen azken gudu, azken gudu eta tik, eta ordian hori, ba, e, suposatzen dut, e, sakabanaketa eta eta zen bezala alde egin zutela, delako albijoa hoiek, eta hoietako batzuk agian gure lurralde eta tere jintzirela eta hor gero agota bezala identifikatuak izan zirela. Bai, orduan hain txusen eh, mila behatziun berroita lauean, amaitu zen eh, Oksitandar Kataren eh, erresistenzia frantziako erregearen kontra, eh, Monsegureko gotorlekuaren erreketarekin, eta sinesle batzuk ies egin zuten Kataluniara eta Italiara, beste batzuk uh, isilpean segitu zuten katarismoa pratikatzen, baina jakin behar da enkizizioen martxan zarri zutela, eta atxemaiten zituzten guziak erretzen zituztela. Eta beste batzu pentsatzen alda, uh, eh, ies egin zutela edo aragoi aldala, edo behar bada Nafarroko erresumara. Baina hori ez da dokumentatua. Marikita Tamborein kilanko solasek azte, azte, zaste segida bat badukiela agota in memoriam libriaren berme jeraikiko beitugu be Marikitak ekartan teizkun ohar hoik, pausi baten egiteko puntia laster honra zaikula, benalde lehenik beti, mesusumaita gaueko amarretan musika emankizun da euskal irratietan. Selektan mundak orkestua hotshot irratzaioa. Aztelenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikekin aste hartetan, guri erratiaren hogeita arrabots kanpainako saio berezia. Kaixo eta ongietorriak zuria betzez irratsaiora. Astezkenetan, zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidaso atak, punk emankizuna. Ah, eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna. Metal garrasia, ni daier. Eta ni brutal. Euskal irratiak, musika irratiak. Adi musika emankizuna asteak gauetan bederatzietan Biziki maite Larun bat gauetan aneketan Eta ere Ikande gauetan zazpietan oh, eh, Eta bai zerbait zeltetzen barruan Adi Oikoan bai pausia Willis Drummonden azken lana nahi geneik ezi egunat ekari tabula rasa deitzen da ba, garaian lalolok aurkezten zutialaik be haitiak, ikaragarriko teoriak egiten zutian, ze stilo, nuntik hor eta holako eta beste, sabantana egiten zeikun, ba, oaikuan be nik ez daiziet halakoik eginen, baizik eta eskialatu dugun Willis Drummonden erandelako eh, tabula rasa, lan juntatik kantoe bat baizik ez dut haitatuko aholkua deitzen da, denak aholku beharian behikiade goizedo behant, hala Willis Drummondena nulakua den. Itxamendiei borta zabaltzea guatzala beti bekantakin zan bermatuz, oaikuan eta orbaizetako mendietan, baduik ikaragariko gano bat, ez duk eh, hoi, eh, ez dek, eh, ez deus ikusteko, ez afera, gano bat, melodien egiteko bat, utzak melodie bat hau bezala, ba, ze, ze ederratien. Eta ara entzuten dago, beste, beste sumaiteke manik, eh, euskari ratiotan ebai kantoe hau baizetako Hori nola sortu zen? Bon, eh, neskato bat ez autorian efektiboki, eh? hamostortetan. Bena, aspaldi ahatzean, eh? hai, hai, nahizta, biziki eh, garantzia izan zien eh, ez, ez horrek. Eh, haurak intian, eh, amostortetan. Arrunt haurak, partikulazki mutikoa eta amostortetan haurak. Neskatoa eta intzinatio izan dukasko, eh, amostortetako. Ta, bena, ba, hori, kantu hori, ahatzean ean, eh, nahiz talde, ondoko urtetan, biziki beroki, bizi izanik, arpegia eta hori zapena. Enok sartuko historioa, Lucia Lukek, eh, nola nean buria eh, bortxatu nien eh, ahazten, eh, ezka hori. Ah, bai, irradua romantiko bat izan zian, nainaut. Ba, ba, la izan zian, ba. <clears throat> hauzoan eh, bazitean, gure txain hauzo, lehenak, biziki eta hurran agintean laneko eta denetako, <coughs> horbaizetarrak, da, familia. Aita horbaizetakoa zena. Ta hen etxia han, eta herri tika, arras bauk, eh, kartier bat, hola, ditzen dena. Ta holako jendeak, guke, eh, holan, familia, bazian, eh, senide, ahide eta ezautzen gintian denak. Eta hola hortan bazian, bazter bat, oianian, babilenia, eta hor e, eta komenditan, gerostikan, banabil, banabil, kusten du, mm. le jeu de babilenia, banabil, bon. <laughs> Betide, han e, besta bestak zitean, herriko bestak, eta bon, mesatik egiten gintian behant, e, mesa onduan izaten metzien herrian mutxikoak eta fandangoak eta historio, eta bi honak edo bertin gehiago izaten zian baskaiteko demorako. Eta baskaria e, zertuik eta guziak e, e, behante izian plaza joiteko oinez gehiago dena, hori miliabazian. Ordean, bueno, ordean usaila zean, kartiarrean berian, hau zaatean edo, la, jendek, eh, elgarretatu, eta harmonikatxar batekin, edo eh, zaretrat matz, ere miten zean, edo, edo botila zonbait, edo gitakasna, edo lasetan, eta atzaldia hola pasatzen zian Ta eh, aldi hortan, nik ordean amost orte, eta ni eh, karzelan indian harrapatia, gogoain kontra apes Hortai, horrek izigarri, uh, ene eh, nortasuna uh, indik makurtu edo, afen, baldintzatu azteko. Ezen urtiak eta urtiak, eh, niz, zilo hortai, presioni amestetara nokoazian, eh? Eta nik nian berri badikiat, baina beste atzokunda berazate, beden bizia, edo orainoa pez direnak, edo kanpoat atera direnak, baregitek egiteko presionia, etxetikakoa eta erritikoa eta nolakoa den. Eh? Zer, behar dela peste, ba, misione ba, ba. sakratu bat eta sartu ikizala. Ba, ba, ba, hori izan, hintzan eta sakrifikatu bat. Eta hori, gastatzeat prestzian, hiri hi, gastatzen emeitia, e, eh, bena, onartzen balin bahien, e, eh, servitzu mota horren itia jenden dako horazian. Eta ez parka hemen azer zen familia antako zerbait oso importanta be seme bat eh, apes Elisa Mundin Charletin edo horako sozial eta eh, helbide bat bezala. Eh? Garbiki, uh, iratzeder denek dakitena, iratzeder poeta hondia. Hare geni, hare, bak heltzen mazira, zure familiainako promozionia hondia izain da. Eh, ora, Eta guai, batzu estenotik begiak esten ari baitira, baina ahatsan edo e, eh, dona zaharren bezala behik ikusi, zonbat apez, baze, Eta apez hori guziak, familia, familia jovenetakoak, ez, ez du komplikatia, leheno, erdi arotik unat, eta nobliak ekarriazien, seiulia eta donaia eta horako etxiak eta kuseniak, eh, osaba apez edo kalu die, hilo ba berriz apez, da hola, eh? Eta, bon, ordean, hori bazian, mena bazian beste zait, ene iduriko. E, ez dutana ikusi nihune aipatzen, ni hauk bezik. Zera, uh, badakik, uh, le, uh, la ger kontro les albijua bai. izan meitzen, eta hamekagarren, hamabigarren mendetan, hamargarren mendetan, hor, Katar, Kata horien sinestia eta sineste hori izigarri edatia zean pirenetan. Pirenetan eta alpetan. Eta pentsatzen zean hor Elizak, ba, kristau Elizak eh, emanatzen manatzen ditien bertutiak ezin ezin errespetatuzko heineko bortitzak direla. Beaz, jendia bekatorosa dela eta galdinazakola izaitia, egin dezake, mano, haundioko indarra eta uh, anglesek egiten die uh, katolikoen dako, uh, zera, uh, vous oubliez qu'on est des êtres E, zen eta zeliba eta hodiak buruz da historio. Ta, e, ordean, zen espitzute, espitzen fedei gabe. Ordean, jende batzu, bazitean, le bonzom deitzen zienak, jende hunak, gizon hunak, hek behar zitean, eredu garriki bizi garaibita garbitasun eh, osuan, eta zitzik jangabe, eta unki ere, ba, eta againkiz bakarrik, eta hola. Eh? Baduk liburu bat biziki interesanta, eh, Montaiu Village Occitan. Eh, Pierre Leroy Laduri historianuak iskeatia. Hartan, arrasuntza, dekortikatea duk eh, komportamendu hori. Niok ezote zen hain ondorio bat, ilitzen zena pirenetan. Gio, besteik ere izan duk historikoki, hemen izan duk kalvinismoa eh, sortu dela, protestan, boleni, eh, luterrek sortu ziren, kalveinen eh, reforma, ikaragarri bortitzauk, eh? katoliko, katolikoek atxikiuten e, mail bortitza banore, bortitzo goko, e, nivela egonduk. Bai. E, eh, bai, eta bazitean kalvinistak, hemen goa pezetan. E, eh, Lehemiziko liburia e, lizakua iskeatu dena e, lizarag e, zera e, e, beskoizeko ertora kalvinistazian. Eta hain liburia imprimatu iteko, bazian konsistuar bat biharnuan, pauen, eta han beste bi eskualdu bazitean, eta behaz bazitean e, eh, ikusteko teksta e, eh, eh, rigar doktrinala e, respetatzen zienez. Eta, bon, gerlak izan hemen gaindi, izuran eta xubiron eta denetan, eh, kompazune, eh, edo, zera eh, jauregian hori, lukuzeko jaunain historiauk, eh, mm -hmm. eh, ruinatu zian, gerla iten, eh, katolikuen intzinari, protestanten kontra, eta, bon, eta gio eskondu zian, hoi orte bera bano, edo, eta usta orte gaztioko, neskat erosi bezala zina, aita saldu nauzu, hiri bat bezala. Bon, betire, kalvinizmoain hori, itok eskolegian. Baina ez denetan, apesetan gelditu gene gustuko horretzapen bat. Ezen, badakik, hemen sortzigaren mendian, e, eh, baionako katedralean, bi apez, bazitian baino e, dentzen, ditzen zena, zen, eh, familia beraz bat, noble bat zian, demoran, zior de dentzen bat bauk izana e, ministro, plenipotenziak, Nafarroko erregen ordez, Frantziako gortian. Eta dentzenia bauk hemen, e, ostankon, ondondoan, hortzit, e, hain ontasuna, eta etxeat edera. Eta hori, eta bazian, itxasuko beste apezgazte bat, enekoa, Olivier de Horan. eta egona zitean, biak uh, katedraleko xerbitxean, eta izigarri uh, eh, zerak zitean, debotak. Eta behar geran, uh, hor, uh, uh, jenden komportatzeko manerak, izigarri eroriak ziela, runt apal joanak ziela, eh? garen mende hortan partikulazki, eh? eta, eta roton ikusten du kantu bakar batzu, ez du egon, eta salatzen dutena, aitarik ez dute eta ama ere zahartu, kantu hortan ikusten duk, eh, lemorz, nola eroriak ziren, eh? eta kon, Konteksto hortan, bi apes horiek izigarriko bertute hunekoak zitean, eta eta bat familia behitzen Arlemen, eta hak, bazian Arlemen eta negoziante familia handi bat, baionako eh, negoziante portuko negoziante handiek tradizionalki, bizkaiakoek eta bezala, bazizta sukursalak eta Flandriako eta Holandako eta herritan, komerzioko. Eta han bazian, han, han bazian familia. Ta ha joan zian, ta han zein zuten, jauna hundi zen bezala, familia hundikoa, apespiku. Eta harlemeko apespiku, diosesako apespiku. Eta huata eh, haurraaneko delako Olivier de hori, letrak gutzatuko tie, ilgarren artean, eta espiratuko dituk teologo famatu baten idatzietai, eh? San Agustin, laugarren mendeko San Agustin enganik, eta biziki espiritu eh, erromani, erromanikoa, razionalista diematen enganik. Ta e, sortuko die, beren ideiain agerrazteko, beste apeser buruz, partikulazki, liburu bat, e, deitu, sinatia izain dena, jensenius, ah. latinizatik. Delako hoi. Bas, historioa, protestantismo eh, eh, zeretik helduk, eh? kalvinismatik helduk. Eta mm. hori gue demoran nik ezaututuan apezek eta presionia kosatetik aste iten zauten, eh, apesteko eta historio. Hene iduriko hortaik zait katarismotik eta eta e, zera e, protestantismotik gin garratz eh, zer hori, ifernia eta ah. hautaua. Bortitza, azkeni. Eta zera, la predestinazio. Eta hori hori buruz, hori ba, ikusten duk, bi eskualdun dituk, jansen izbain, eta apostolu famatiena, eta jansen izbari bihurtzeko, hori kontraiteko jesuitismoa, beste eskoatu batek iten di. Apazuat polita, eh, guare, izana, izana, eh, geosain bada ere. Nola motiko gazte batek ama bosturtetan eskapu egin eta, ha, ah, ba, zai, ba, ba. eh, eskolai? Hori, hori, bazian, buriain eritzekoa. Etzian denen dako hola, eh, e, berriki ehortzi duen, ene eskolako lagun bat, ez e, eh, izan zian, bat urte zuzken, hamasei, hamasazpi urte, dudatu kantzian, eta galdintzian, belokentzian, eh? galdintzian etxea joitia. Eta, bon, etxea joan, eta aiteta amek etxeakotan bate presione egin. Eta aiteta amek eh, lan bat arrabatia donianen. Gizonak, ordu gotze eskola pixka mutikoak. Eta hamostegunen murian, bere burutaik, berriz zitzuri zian, abesterat bon, mentoaz presionia espalu, ba, ukan malu presionia, mentuaz, etzian bate hola finituko afera. Baina. Ondaren ikuste heimat, pal, mutsa joan den hain afera, ez dik eskandala sekulan sortu, ene aizkidea gelditu beti aizkide. Bena ene kasean eta beste zumeiten ere presionia izi garria bazian. Horroitote zirazun eskatxak, Hama bosturt egintila Zure begien behako ua Gau hartan loratu zela Edera zinen eskatxa Bortu bizarra bezala Ariman sartu zintzaitan, gure ama bosturtetan, hor baizetako menditan, geroztikan banabila mentxetan. Zure begi dir diretan, ene gaua iruzkitu. Nahi gabezko beste kakoro, ahalko nuzke lamoztu. Edera zinen eskatxia, bortu izarra bezala, Ega xuri batzen piztu, libertatia benetu, Orbaizetako menditan, geroztikan banabila mentxetan joanen ginela joanen gubiak, dantzatzera telgarrekin, ningarri hintza begian eta, gerrian bero batekin. Ederazinen eskatxan, Artzain izarra bezala Goiz aldera ino besotan Inguru inguru dantzan Hor baizetak Geroztikan banabila amentsetan Ez basindio salatu primari Gabon karta sekretia Menturas ez ginduen izanen Ammodio doloria Ederra zinen eskatxa Engu berri bat bezara Primaderan ebakia Nolako zauri handia Orbaizetako menditan Gerostikan banabila mentxetan Oletan azinuen ideia, zuzinela traidoria. etan naski nintzen gaztegia, lokarritzeko zauria. Ederazinen eskatxa, Bortu loreak bezala Bizita zintzinen ian Iez joan intzan dolian Horbaiz eta komenditan Gerostikan banabil Arrastiri goi belartan egin, despedidan penarekin. Jenderikan bazen soberakin, elhakatzeko zurekin. Ederazinen eskatzean, boutu elurra bezala. Adio serran gabetan, oi berri jantzatzeko tan, hor menditan. Gerostikan banabil amentsetan. Iratitik horrea garaino, bortuak elur xuritan, iduri ere izaiten zuten, zeruak ez te jauntzitan, eterra zinen libertatia bezala. Bizi bazila horaino, kantu hau da zuretako, hor baizetako menditan, geroztikan banabil una zerten nurentzen daen utxumandoka aste juntako eskerak. Gue kolaboratzale dutugun Charles Bidegen, Marikita Tamborain eta eniaute txamendiei nik beti bezala, betiko ber aholkia. Izan ahalbezain zoriontsu. Eta bergaiza beti, ez palimazide hortara heltzen ezahatz egunoz ariketen egitia hortara heltzeko, ale, kuajihun, La Vie Belle, Mila Popoć eta beste behin matarte.